Eriko bozen eh, bigarren eh, itzulian, wain eh, berde bat izan da, bereziki frantzian, ekologistek, europekologia leber alderdiak, iri handi frango ere manik. Ipar Euskal Herrian ere ikusiko dugu nola joan den, ez da uolde berdea aipatzen, frantzian bezala, baina horren aipatzeko, hemen Ipar Euskal Herriuntan ekologisten figura den, aliz leiziagetza, egunon. Egunon. Egunon. Ara, beraz, eh, ez dakit, eh, igande gauan hola pasatu duzuntzuk, uh, eh, oh. maitzen begiratzen? Biziki alegera. <laughs> Biziki alegera, ez gira, ez gira usatiak. gu usatiak gira beti, uh, beti ardura galtzen eta, eta irabazten dugu laik ere, guti irabazten, behaz... Zinez berri hon batzen, bon, gio senditiagin, hien, E, Europako bozetan ala ere maitza honak bai. egin zenituzten? Bai, bai, bai. E, Baina jadanik ez ono aintzinekoan ere egin ginoan eta gero, gero erori zen behiz. Mm. Be, ez zen bat ere, ez ziren bat ere balditza berak oaikoan, eh? E, Senditzen zinez ekologia zela gaia eta ez pertsonak. Eta zark egin du, zure ustez, golde hori orai gertatzea? Ordean, badira Badira gauza desberdinak, eh? Uh, soiten baduzu untsa hiri haundietan dugu, bai. eh? Hain itzira bazten, eh? Hiri uh, ere, eh? Bordale, uh, eh, ba marzei ere, ez da ono, ono ahaspinkatia bainan ez gira horuntzer izanek, uh, eh, Lyon eta Lyon eko metropolia ere, Eh, milioi bat eta hiru egun mila biztan ledielaik. Uh, eh, zinez, uh, ba, hiria handiak. Uh, bon, berba, berba me hori ene iritia da, eh? Uh, hiria gehiago senditzen dute klimaren aldaketa eta kutsaduraz gehiago sufretzen dute baserrian baino. Eta horrek beharba pusatzen ditu, Gero izan da ere behar bako bidak ere gindu bere partia, eh, hortan. Eh? Zanta orain badakigu eh, bekutsadurak bere, bere partia bere obena baduela eh, COVID hortan. Eta badakigu ere COVID hori lehen eta seorrenik ez azkena. Mhm. Eta ez baditugu gauzak eh, aldatzen eh, hementik gero eta pixago joanen dela behaz... Eh, behar da guai lotu eta, eta plantatu bere ala. E, egia da, e, pandemiaren garaian, hiri hutsak, eh, beste, beste zerbait ezagutu dute, hiri tarrek, eta oartu dira behar ba, ibilki ibilkizela, bizikleta ez aski, olako zerbait uste duzu? Uh, bai, hori, hori posible da, eta bon, erranda ere, bere uh, uh, kut, kutsaduraren barkatu faltaz eh, zela ere gertatu uh, eh, benak bere ubenak bazuela kutsadurak, eh, pandemia duela, ah, bai, bai, bai. Beraz, emaitza ikaragarriak, uh, ez da dudaik, uh, Frantzia mailan. Uh, eh, Aipat ezagun bordalekoa uh, Duna edo Euskal Herri tajabaita, izburaja uh, sortzez, Pierre Urmik. Eta bai, hor danboran ezautua, eta berriz bordalen uh, gero ni hasi nizalaik uh, anibiltzen, bai, bai. Uh, ah, kontseil, kontseilari horoko gisa, uh, bordalen zira ere, ba, estatu eskualdeko kontseilari gisa usua bai. bordalen zira, Hara, bera ere kontseilari da? Eta partidoarekin ere, uh, implikatia bainiz partidoan, behaz, uh, uh, Han, Girondako eta eta bordaleko jendiak ezagutzen ditut. Eta orduan, sorpresa izan da beretzat, berak aitortzen du, zuretzat ere? Eta bai, zenta ikusten ginuen, ikusten ginuen uh, aizela, aizela biltzen, Baina gero uh, uh ikusiz uh, putu egoiten zera bigarren itzulian, uh, hor uste galdia zela, eta, eta azkenian ez, azkenian ez. Ordan, handi horiek konkistaturik, orai, uh, ze politika ere man beharko dute. Zauai, boskatuak dira, utatuak dira, ze politika. Hara, eh, ze orain, erresponsabilitate handia dute. Eta, bon, ba, baginuen jadanik hiri baundi bat. E, Grenoble jadanik azken aldian pasatia zen. Beaz, horrek badu jadanik bilan bat, eta, eta baikorra den bilan bat, beaz hori, e, horren etxemplua segitzen ahalko dute. Hiri batian egiten aldira gauzak adibidez, gauza simple bat. E, etxe bat isolatia delaik, untsa isolatia delaik, ez du ez du kutsatzen, behaz e, eh, kutsadurain eh, kontra aintzinatzeko gauza ona, baina badu beste indar bat ere, e, eh, dienden dako, merkio dela gero etxearen berotzea edo hostia. Eta hortan bere partia, beren partia hartzen aldute hiriek eta, eta hirietan badakigu Biziki importanta dela, zenta gero eta gutiago arbol bada, eta sofritzen dute hainitz berotasunaz udan, eta behaz hori izaiten alda lehen, lehen ardatz bat, zoi uh, uh, lotzen aldiren eta non egiten alduten zinez lan Mhm. Eh, betonizazioaren kontra, ere hori hainitza aipatzen da, ah, bai, gehienek programan dute. Bai, argi da hori. Eta, bon, dena, lehen itzulian, uh, denek nahi zituzten, arbolak ezagri denetan, eta zinez programa perdeak zituzten, me izanik uh, edio zein partidekoek. Eta bigarren itzulian, uh, fran antiekolo egiten zuten. Hmm. Bon, berberek, eh, hori iringarria da. <laughs> Bada ez da bat, adibidez, uh, gajaioen inguruan ere. Eh, bai. autoak edo bizikletak, zuek uh, ekologistek bizikleten erabilpena bultzatuko duzu, epentsatu? Bai, bizikletak eta, eta, eta metro, tram eta bar, er, uh, behar, ez, du otoak hirietan sartu behar. Edo? Behar da, hirieta ikatera, kendu. Mm. Eta zer, ze, bizikletak, garraio publikoak? Eh, garraio publikoak eta bizikletak. Eta, e, eta egin, egin hietan uh, eh, errez izan dadin bizikletaz eta oinez ibiltzia. Mhm. Zentagotu mm -hmm. hartzen dugu bet, bainan uh, eh, ez beti beharrarekin, usaiarekin hartzen dugu hainitz. Eta uste duzu bozka horren ondorioz, uh, ba, orako hartzen bali madira, iritarrek uh, errespetatuko dituzela, hori galde egiten zutela? Badakigu adibidez Parisen, uh, eh, ana eh, Hidalgo behitz uh, eh, erreski uh, izan da, ekologistek susten gatu duzu ere bai. bai. Alta, kritika initzen zuntzituen, uh, ba, sistema hori plantan ezagir autoen uh, kutsaduraren bai. neurtzeko. Baina sistema behi guziak kritikatzen dira. Beti. Oitzen bazira, mana aspaldiko historia da, hori, gaztezin entzu, tramoe tramue egintzutelaik bordalen, zer bordela izan zen bi urtez. Eta guai behar da erran. Bordelen eh, behar zaiek endu guai. <laughs> Hori gabe zindute deus egin. Ados. egokitzen da, eh, populakuntza. Bai, bai, bai. bai. Bon. Gio, uh, eh, komplikatia da, eh, denak berdin gira, nahi ginuke dena untsa izan, bainan uh, ez dugu indarrik egin nahi. Hola da gizuna zen gizona emaztia, hola gira, hola eginak gira, denak berdin gira hortan. Odan uain eh, berde hori eh, Frantzia mailan senditu da, eta Ipar Euskal Herriuntan, zer, zenta gehiagoa aipatzen da bertzalen uh, uaina? Bai, eta, eta, eta plazer egiten dauku, eh, bertzalen uainak. Uh, Euskal Herrian berezia da, zenta nahi bauzu Frantzian, gila teldun izberri Frantzian jendeak hasi dira konpreintzen, uh, eh, eskuin muturak ez duela uh, eh, deusa Ez dela hortik dinen errepostua. Beaz, beste zerbait txekatzen dute. Eta hor, atseman dute, hautatu dute ekologia. Eskualerian, badira horiek guziak eta badira abertzaleak. Ara eta behaz erbertzaleek dute lekia okupatu eta eta biziki konten gira. Eh? Bo, gero ekologistak eh, presente zirezte bai. lista initzetan. Or. Bai, hara, eh? badira, badira zerrenda horietan. Bai. Mm, adibidez, sustengua ekarri duzue azkaine bai eh, taldeari, bai. ez dira pasatu mm. baina mm -hmm. Eh, sustengua ekarri zinuten, uh, ziburu bizi, ziburu bizi, bai, bai, bai, bai, ere bai, bai. ara. Bo, e, eh, bai honan, salbu espena. Bo, bai honan, salbu espena, ara. <laughs> Agertu dira hor, uh, uh, ez direla konpondu, izanik, uh, berdeak, izanik abertzaleak ere, uh, Arazoak izan dira, guai bakotsak behar ditu bere gogoetak egin eta eta gauzak aintzinatuko dira. Mm -hmm. e, Zerretik zuek ez dituzue zuen hau tagaiak presentatu? Nun, bai honan? Egi er, guzietan. Egi eh, ah, guzietan. Ba, ote du eh, gaitasuna zuen eh, alderdiak, hemen, Ipar Euskal Herrian, egi guzietarat, autagaiak presentatzeko. Bo, ez da beti, beti aize zerrenda baten uh, mundatzea, eh? ez ditugu abertzalek bezain bat kide ere, eta... Bon, ara, Obe aliantzak egitean, hola segitu nahi duzu, aliantzak egitean? Ah, eh, ez du egan nahi hola segituko dugula, eh, aldi horoz eh, dena, dena berriz eh, bai, gainean emaiten da. Eta... Gio bada berezitasun bat gure partidoan, hiri handietan eta guetako izanik uh, hiri nagusia eskoalegian, bai ona hiri handia bezala hartzen dugu, hiri handietan uh, herritarrek dute bakarrik deliberatzen. Eran nahi du baionan, honesek dutela dena beren artian deliberatu guk ez ginuen, eh, ez ginuen parte hartzen hortan. Mm -hmm. Alderdian erraiten duzu, eh? Alderdian bai, alderdian, bai. Baina ez, ez ote duzu ez, zuek ere interesa, eh, be autetxi gehiago ukaitea, adibidez, Euskal Elkargoan ere, ordezkaritza zabal bat ukaiteko. Bai, be, bazen... Ekologia eh, talean, eh, bada... Bai, bada bai, zerregin, bai, eh, Euskal Elkarroan egin. Euskal Elkarroan baginuen Euskal Elkarroan eta... Eta guai, be, oposizionian izan ez, ez dakigu, izan enderez, ala ez. Alagian bai. Mm -hmm. Baina, nala, eh, zu, mm. eh? Berba, abertzaleekin lan egitea, edo batzutan sozialistekin, bai. aski ongi, aski ongi da zuen zat. Ez da ber politika, bon, gio, gio abertzalekin eh, hainitz gauzetan eh, atsemaiten dugu, e, gai batzutan gu bano zohotzago dira, biztan dena eskoalegiari buruz ez girela bat ere egin berian, e, ekologian gu gira zohotzago, me, bon, osatzen da, mm. elgar osatzen da. Eta ez da beti behar batzu besten kontra presentatu ere, banatzen dira gero botzak. Mm Untsa da, azteko emaitza edehak eh, egin dituzuela Europe Ekologi Leber alderdiarekin bukatzeko justu galdera bat, e, garai batez aipatzen zen ala ekologia edo transizio energetikoa berba moda bat bezala zela, Moda ez da gehiago orai? Ez da bat ere moda. Ez da bat ere moda eta entzuten badituzu uh, eh, diskurtsuak guai denek erraiten dute. Jo, egiten beste gauza bat da. Baina uh, eh, eh, kampaina desberdinetan denek ezartzen dituzte uh, gauza horiek beren, beren programetan. Edo zein alderdik, denek, eskuina, ezker, zentral. Jo, diferentzia da, ez dakitela egiten edo ez dutela enbeiaik hori edo biak. Eta nori zorzaio hori, zuen borrokari, urte luze horietan ere man borrokari? Uh, Klima aldaketari, zer da gazoina? Biak. Biak. Gure burrokak ere uste dut ekartzen diela bere... Ara, emeki emeki ekartzen diela. Guai denek erraiten dute guk diela ogoita bosturte erraiten ginuena. Eta plazer egiten dauku denek erraitea. Guai behar da egin ere. Ez da aski erraitea ba, ukaren duzue aukera, erakusteko nola egin behar den. Hara, eh? hori bera. <laughs> Mil esker, Alice Leiziagezar, gurekin. Mil esker zurik.